Memxejn isbaħ f'dawn il-vjaġġi enċiklopedici milli niltaqgħu ma' affarijiet illi ma konniex qegħdin nistennewhom. Tal-anqas, ngħid għalija, dan huwa il-pjaċir tiegħi ta' din il-parti tal-vjaġġi enċiklopedici fejn nimraħ li lin minn dak li huwa ordinarju, minn dak li huwa ta' kuljum, però kultant inerġa' insib ruħi preċiżament f'dak li huwa l-aktar ordinarju u l-aktar ta' kuljum. Xi drabi dawn it-taħdidiet f'din il-parti tal-vjaġġi enċiklopedici jorbtu direttament jew indirettament ma' xi ħaġa jew oħra illi jkun intqal mill-persuna li kolli mistiedna fil-parti l-oħra. U hekk kien fil-każ ta' Simon Kutajar, illi tkellem dwar dik illi hu bil-Malti sejħilha wiki mixja. Bl-Ingliż jgħidulha wiki walk. Il-mixi, wara kollox, huwa parti mill-mod kif wieħed jivvjaġġa, anka jekk forsi differenti minn kif konna nagħmlu eh, f'sekli oħra Il-mixi m'għadux daqstant mod li wieħed bih jivvjaġġa daqstant bih iktar milli forsi biex jimxi eh, jew eh, biex jirrilassa jew b'mod ta' eżerċizzju jew inkella biex jasal lejn vettura jew oħra illi tkun se taħodna minn post għall-ieħor. Dan il-kunċett tal-Wikimixja eh, meta qegħdin nitkellmu ma' Simon Kutajjar tkellimna dwaru fil-perspettiva ta' dik li tissejja serendipità. Għalija interessanti meta nagħmel dik il-connection ta' Ma nafx qed infittex imma qed nagħmel dik il-mixja biex dak li jitfaċċa f'kapaċi jgħini kapaċi le, imma inżommu għal-futur. Huwa propju preċiżament din is-serendipità illi se nimirħu le għallum. Se nimirħu b'mod illi forsi mhuwiex daqstant eh, serendipitus, imma min jaf ma xiex se niltaqgħu, jew min jaf ma xiex se tiltaqa' int permezz ta' dak illi qed niltaqa' miegħu jien. Qabel ma dort lejn il-Wikipedija biex nara is-serendipità xem dwara e, fl-artiklu dwar dan is-suġġett fl-enċiklopedija, bat id-dizzjonarju ta' Aquilina. U ir-raġuni għal dan hija li ma kontx ċert jekk bil-Malti għandniex propju kelma għal serendipità. Serendipità naturalment huwa il-mod kif aħna noħduha mit-Taljan. Fil-fatt anke la għandha l-aċċent bħalma nieħdu università. E, biex nagħtu eżempju ieħor identità, per eżempju. U allura serendipità hija propju il-kelma illi jġib Aquilina fid-dizzjonarju tiegħu bħala dik illi nużaw fil-Malti minn dak li bl-Ingliż jgħidulu serendipity. Skont id-dizzjonarju ta' Aquilina, Is-serendipità hija talent illi bih wieħed jagħmel skoperti pjaċevoli illi ma kienx qed jistennihom b'kumbinazzjoni. Ikolli ngħid illi din ta' talent li wieħed bih jagħmel skoperti pjaċevoli li ma kienx jistennihom b'kumbinazzjoni hija definizzjoni eh, adekwata ħafna, anzi hija xirqa U probabbilment kolli ngħid li hija anke aħjar minn dak li sibt meta mort fl-enċiklopedija online li hija il-Wikipedija. F'dan il-każ bdejt mill-Wikipedia bl-Ingliż u eh, rajt ukoll fl-istess waqt illi din eh, hemm il-paġna parallela tagħha li hija fil-Malti wkoll fil-Wikipedija is-serendipità. Skont il-Wikipedia bil-Malti, jew aħjar dik li aħna regolarment issa qegħdin insejħula il-Wikipedija, is-serendipità hija skoperta fortunata mhux ippjanata. Din hija bbażata propju fuq il-definizzjoni li hemm fil-dizzjunarju ta' Oxford, fl-Oxford Dictionary. Um, u allura hawnhekk hija pjuttost tradotta dina eh, mill-Ingliż. Is-serendipità, ikom l-artiklu, hija xi ħaġa komuni fl-istorja tal-invenzjoni tal-prodotti u l-iskoperti xjentifiċi. Is-serendipità hija meqjusa wkoll bħala prinċipju ta' disin utli għal attivitajiet online illi jippreżentaw firxa wiesa ta' informazzjoni u opinjonijiet aktar milli jinforzaw l-opinjoni ta' utent partikolari. U din ir-referenza hawnhekk f'dan l-artiklu enċiklopediku li nsibu ehm, dwar is-suġġett ta' serendipità anka juri kemm eh, dan il-kunċett ehm, qiegħed jiżviluppa jew qed eh, inħarsu leh b'mod xi ftit differenti minn kif konna nħarsu leh anke sa ftit ta' snin ilu qabel ma d-dinja tal-informatika saret xi ħaġa ta' kuljum prattikament għal kulħadd. L-artiklu tal-Wikipedia dwar is-serendipità fih eh, tliet taqsimiet u f'dawn it-tliet taqsimiet hemm ukoll sotto taqsimiet oħra illi eh, ħanaqralkom anke uħut minnu. L-ewwel taqsima hija dik dwar l-etimoloġija ta' l-użu ta' din il-kelma u naraw illi l-ewwel użu tal-kelma serendipità fil-lingwa Ingliża kien minn Horace Walpole fit-28 ta' Jannar ta' l-1754. Dan jidher illi fittra li kiteb lil ħabib tiegħu, Horace Mann, Walpole spjega skoperta mhux mistennija li kien għamel dwar pittura mitlufa ta' Bianca Capello minn Giorgio Vassari. Dana b'referenza għal ħrafa Persjana imsejħa it-tlet prinċpijiet ta' Serendip. Huwa qal li l-prinċpijiet kienu dejjem jagħmlu skoperti aċċidentali b'ċertu sapjenza ta' affarijiet ili ma kinux qed ifittxu. L-isem ġej minn Serendip, isem antik għal Sri Lanka jew kif konna nafuha anka sa xi snin ilu Ceylon. Dan huwa derivat anke mis-Sanskrit u hawnhekk hawn aktar dwar dawn il-dettalji u jidher li t-tifsira ġejja mill-gżira ta' Sri Lanka. U hawnhekk allura il-kelma nistgħu ngħidu li ġiet esportata wkoll għal ħafna lingwi oħra bi tifsira ġenerali ta' skoperta mhux mistennija jew inkella kombinazzjoni fortunata. Interessanti ferm illi hawnhekk hawn nota dwar kif din il-kelma hi użata fil-Portugiż, fl-Ispanjol, fil-Ġermaniż, fil-Franċiż, fit-Taljan, fl-Olandiż, eh, fil-Rumen, fil-lingwi tal-Iskandinavja, eh, bħal-muma l-Iżvediż, id-Daniż u n-Norveġiż, kif ukoll il-Finlandiż, ir-Russu, il-Ġappuniż u ma jistax jonqos iċ-Ċiniż. Hemm lingwi oħra li jużaw il-kelma serendipity direttament kif anka forsi hemm min jasal li jagħmel fil-Malti mingħajr ma hemm bżonn għax kif qegħdin naraw anka sew minn dan l-artiklu kif ukoll mid-dizzjonarju ta' Kwelina, il-kelma preferita bil-Malti hija serendipità. Fost il-lingwi li jużaw serendipity direttament kif inhi anka bl-Ingliż hemm il-Pollak. Taqsima oħra illi għaw fl-artiklu enċiklopediku dwar is-serendipità fil-Wikipedija huwa dwar l-applikazzjonijiet ta' serendipita. U hawnhekk insibu illi dan jinqasam f'tliet sottotaqsimiet: l-invenzjonijiet, l-iskoperti u attività online. Dwar l-invenzjonijiet insibu illi it-terminu serendipita jintuża spiss għal invenzjonijiet magħmula b'kombinazzjoni aktar milli intenzjoni. Andrew Smith, li huwa l-editur ta' The Oxford Companion to American Food and Drink, isostni li l-biċċa l-kbira tal-prodotti ta' kuljum kellhom eruq serendipiti, b'ħafna minn dawk l-aktar bikrin relatati mal-annimali. L-oriġini tal-ġobon, pereżempju, possibilment oriġinat fil-prattika tan-nomadi illi jaħsnu l-ħalib fl-istonku ta' ġemel mejjet illi jkun imwaħħal ma' sarġ ta' wieħed ħaj. u bekk tħalla tittames mill-istonku tal-ħalib maħżun fih. Eżempji oħra ta' serendipità fl-invenzjonijiet jinkludu il-post-it note, is-silipati, l-użu ta' sensori biex jipprevenu l-airbags tal-karozzi mill jotlu tfal, il-fon tal-microwave, il-qafla tal-velcro, il-popsicle u anka il-penicillina antibiotika. Jiena mhux se noqgħod naqralkom dawn eh, fit-tul. Ġili għamilt hekk f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi, imma wkoll ġili għattilkom biex tmorru tfittxu aktar intom stess permezz tal-Wikipedia jew anka l-Wikipedija bil-Malti biex issibu aktar id-dettalji dwar dawn l-affarijiet direttament. It-taqsima tal-applikazzjonijiet ta' serendipità Tkompli mbagħad bl-iskoperti. U hawnhekk għandna l-każ ta' serendipità illi kontribwiet biex l-entomologu Sean Winterton skopra speċi ġdida ta' insett bil-ġwina illi sab mhux fil-Malasja fejn kien jgħix iżda fuq is-sit tar-ritratti Flickr. L-iskoperta ta' eh, Winterton eh, kienet mejuna mill-funzjoni ta' Flickr li tippreżenta stampi li huma personalizzati għall-interess tal-utent. U bekk jiżdiedu il-probabiltajiet li dak li jkun jara ritratti li jinteressaw. Ix-xjenzat tal-kompjuter Jamie Tavern jisostni li ċans ta' skoperta serendipituża titkabbar minn personalizzazzjoni bħal din u kiteb hekk. In-nies ma jafux x'għandhom jagħmlu b'informazzjoni ġdida li tasal għandhom b'kumbinazzjoni. Minflok iridu informazzjoni li tinsab fit-truf ta' dak li diġà jafu. Għalhekk dan huwa meta jkollna l-istrutturi għall-għarfien biex nagħmlu sens minn ideat ġodda. U din torbot propju anke direttament mal-sotto taqsima li jmiss anka f'dan l-artiklu enċiklopediku li hija dwar l-attività online. Is-serendipità hija prinċipju ta' disin għal attività online illi tippreżenta opinjonijiet li jiddevjaw minn dak li l-parteċipanti għandhom diġà. Il-professur tal-liġi fl-Università ta' Harvard, Cass eh, Sunstein, jgħid illi l-arkitettura ta' serendipità bħal din tipromovi demokrazija aktar b'saħħitha. Bħal belt jew università kbira, suq tal-informazzjoni li jaħdem sew jipprovdi espożizzjoni għal ideat ġodda. Nies u modi tal-ħajja, is-serendipità hija kruċjali għax tespandilek l-orizzonti tiegħek. Dan huwa meħtieġ jekk trid tkun ħieles. L-idea għandha potenzjal fid-disinn tal-midja soċjali, is-servizz ta' tfittxija għall-informazzjoni u tqallib tal-paġni fuq l-internet. L-aħħar taqsima illi hemm f'dan l-artiklu enċiklopediku dwar is-serendipità huwa dwar termini relatati. Hawnhekk affaxxinanti ferm żewġ termini li mhux biss fil-verità ma għandniex bil-Malti, imma termini li bil-kemm jintużaw naħseb jiena b'kwalunkwe lingwa. Fil-fatt għandna miktub e, f'dan l-artiklu enċiklopediku illi William Boyd ħoloq it-terminu Zemblaniti fl-aħħar tas-seklu 20 biex ifisser kemm xejn l-oppost ta' serendipità, ġifieri tagħmel skoperti sfortunati u mistennija illi jseħħu b'disinn. Zemblanita, allura biex nagħmlu anka bil-Malti, bl-istess mod bħal għandna serandipità, hija effettivament sorpriża spjaċevoli. Dan ġej minn Novaja Zemlaja, jew Nova Zembla, art kiesħa u sterili b'ħafna karatteristiċi fiżiċi l-oppost għax-Sri Lanka, illi minnha ġejja l-kelma Serendip. Hemm ukoll it-terminu jew riżultati ta' riċerka minn individwi b'saħħithom. Ikolli ngħid illi impressjonanti ferm ukoll in-numru ta' referenzi li hemm marbutin ma' dan l-artiklu anka fil-verżjoni bil-Malti hawn 19 il-referenza illi fuqha huwa ibbażat dan l-artiklu dwar is-serendipita. Jiena nawguralkom illi jkollkom aktar minn dan it-talent illi bih wieħed jagħmel skoperti pjaċevoli li ma kienx qed jistennihom, b'kumbinazzjoni.